sunneta u ovom poglavlju, a molimo ga inšala da budemo i svim drugim segmentima ove naše plemente vjere na stazama onih iskrenih, najboljih, najodabranijih od Allahovi Tebareke Vatala robova, prvenstveno znači onih poslanika sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alihi vseleme, zatim svim iskrenim šehidima i dobrim koji slijede taj put. Molim Allah te bareke vetala da Kabuli od nas naša dobra djela, naše badete koje smo činili u toku mjeseca Ramazana, prije svega post, učenje Kur'ana i sve druge, znači i sva druga dobra djela koja smo činili, molijeći ga da taj isti post koji smo postili i Kur'an koji smo učili učini zagovaračima na sudnjem danu za nas ovakve kakvi jesmo. Kao što je već, draga braće i cijene sestre, najavljeno večeras sa koboda uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govorit ćemo o jednoj velikoj Allahu subhanahu wa ta'ala osobini, svojstvu kojim se on subhanahu wa ta'ala opisao, a to je svojstvo zadovoljstva. I ja mislim da je jako bitno govoriti o ovoj osobini prije svega što se on te bare kvetala opisao e, sa tom velikom osobinom, a s druge strane što mi kao stvorenja robovi očekujemo da Allah subhanahu wa da bude zadovoljan s nama. I to je najveći cilj svakog vjernika na dunjalu tako da onaj koji proživi ovaj dunjaluk i prođe kroz njega, a ne zasluži, odnosno ne zadobije Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, takav čovjek je propao i takav čovjek nema što očekivati na sudnjem danu. Sigurno takav neće biti od onih koji će biti sretni, koji će uživati u vječnom uživanju. I zato, dragi brati i cijena sestro, dobro se potrudi, budi od onih koji će se takmičiti i natjecati na ovom dunjalu kako bi zaslužili ovo Allahovo tebare kevetara svojstvo, a to znači svojstvo kojim se opisao je zadovoljstvo sa stvorenjima da je on zadovoljan sa određenim stvorenjima ko su ti sa kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan ko su ti koji Allah te bareke voli ko su ti koje Allah subhanahu wa ta'ala štiti, koje čuva i koje pazi i koje će na kraju iz svoje neizmjene milosti uvesti u velika prostranstva, a to su dženneti koje on Tebare ta'ala obećao. Zato poslušajte ajet na početku gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna allazina amanu wa amiru salihati ulaikahum khairul barije Allah subhanahu wa ta'ala kaže na početku znači ovog našeg večerašnjeg predavanja ovaj ajet koji citiramo a oni koji vjeruju i čine dobra djela zaista su takvi najbolja stvorenja molim Allaha Đelešanu da nas učini takvi poslušajte još jedan put znači Allah Đelešanu kaže inna lezina amenu wa amiru salihati ulaikahum hum hajrul Allah dragi učina se od njih Kaže Allah Đelešanu, oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, zaista su to najbolja stvorenja. Znači, nema boljih stvorenja, niti može neko da kaže da je bolji od vjernika na Dunjalku. Ma o kakvom se čovjeku radilo, ako taj čovjek nema kod sebe imana i nema dobrih dijela nema znači imana čvrstog vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala imana onako kako Allah Đelešanu traži vjerovanje da bude po pitanju Allaha subhanahu wa ta'ala njegovog poslanika i svega onoga što je spustio nakon toga znači takvi su najbolja stvorenja. Zato kaže Allah Đelšan nakon toga Jazauhum inda rabbihim džennatu adnin tajri min tahtiha anharu fiha abada radijallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbe. Nakon tog imana i vjerovanja Allaha subhanahu wa ta'ala i takmičenja i natjecanja u činjenju dobrih dijela Allah Đelešanu kaže nakon znači ovog početka jazauhum inda rabbihim jannat Zaista je nagrad zadnji kod gospodara Tebare Keveteala Edenski vrtovi, dženneti, prostranstva koja je Allah obećao takvim pogledajte, znači kakva velika nagrada očekuje. Ta dženevska, znači prostranstva dženevske baše kroz koje će rijeke teći halidine fiha ebeda. Allah Đelšanu kaže ne samo to, oni će vječno u tome znači da uživaju u dženetu i dženevskim prostranstvima zbog čega kaže radi Allahu anuhum zaista je Allah Đelšanu zadovoljan s njima Znači Allah je zadovoljan s njima sa onim koji uvede u džennet. an. I oni svi koji uđu u džennet su zadovoljni sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zalike li men robbe. A to će biti nagrada za svakog onoga ko se bude bojao Allaha, ko bude strahovao od Allaha, ko se bude plašio od Allaha na dunjalu. Pogledajte kad čovjek razmisli malo o ovim ajetima, znači ko Allah Đelešanu traži od nas, traži iman, traži vjerovanje u njega, vjerovanje u poslanika sallahu alihi veseleme, zatim rad, da činimo dobra djela, a nakon toga dolazi velika nagrada od njega subhanu wa ta'ala, to su dženevska prostranstva kroz koje će rijeke teći, u kojima će vjernici vječno boraviti. Neće biti smrti, jer je on subhanu wa ta'ala zadovoljan sa njima, a oni su zadovoljni znači sa njim i to će biti nagrada svakog onoga koji se bude plašio gospodara gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala zato dragi brate i cijena sestro budi od onih koji će nastojati da zasluže Allahu te bareke ta'ala zadovoljstvo koji će nastojati da sumire gospodaru subhanahu wa ta'ala koji će vjerovati u njega onako kako on traži od njih koji će raditi dobra djela i koji će strahovati od Allaha subhanahu wa ta'ala kako bi dočekali ovu veliku nagradu koji on subhanahu wa ta'ala obećao pravim iskrenim vjernicima. Nakon citiranja u kuranskog ajeta i kratkog pojašnjenja, draga braće i cijene sestre, znači ovaj ajet je dokaz sredbenicima ehli sunneta i drugi ajet koje ćemo mi citirati, koji im potvrđuju Allahu Tebare Kevetala osobinu zadovoljstva, odnosno svojstvo zadovoljstva kojim se on subhanahu wa ta'ala opisao znači ovaj ajet obuhvata i ukazuje na tu savršenu osobinu, znači na jednu novu savršenu osobinu o kojima mi govorimo, a to je znači osobina e, e, zadovoljstva, odnosno na osobinu Allahovi bareke ve svojstava radnji ili svojstvo radnji. Mi znamo znači do sada da smo govorili kada se govori o Allahu i Tebare Kvetala svojstvima, da se ta svojstva dijele, znači kod ehli sunneta, u dvije kategorije. Prva kategorija to su lična svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala, sifatu zatije, i to su pojasnili. I isto tako druga, znači kategorija, to su svojstva ili svojstva radnji i dijela, sifatu fi'elije i njih pojasni Znači imamo, znači sifatu zati je lična Allahova subhanahu wa svojstva i svojstva radnjih i dijela. Kakva je razlika između ove dvije kategorije? Znači razlika postoji, zašto? Zato što su lična svojstva, svojstva Allahovog tebara kevetala uzvišenog bića, koja su neodvojiva, znači od njega. Uvijek su pri Allahu tebara kevetala i nikada se ne odvaje, znači stalnoj su funkciji dok znači poput kojih svojstva pojašnjavali smo davali smo primjer poput svojstva lica, sluha, vida, ruku, govora, života, znanja, snage i slično. Znači ove osobine smo mi navodili i pojašnjavali. A dok su ova svojstva radnji i dijela znači svojstva njegovog uzvišenog bića koja on subhanahu wa ta'ala čini i radi kada on hoće znači one su povezane za njegovu volju kada hoće to radi kada neće znači kada ne želi to on te bareke vetala ne radi poput svojstva znači Allahovog te bareke vetala uzvišenog spuštanja ili znači silaska uzdizanja dolaska na hire, znači na sudnji dan kada, eh, kada eh, znači na sudnjem dan kada Allah dođe i to smo pojašnjavali znači poput ove osobine koju večeras govorimo, to je poput osobine zadovoljstva ili srčbe koju ćemo mi ako bolje naredni put pojašnjavati znači spada pored znači što se potvrđuje da je u Allahu te bareke osobina znači svojstvo zadovoljstva ono je ujedno znači od one kategorije svojstava koja se vezuju hoće on se rasrdi, rasrdi na nekoga što ćemo znači pojasniti ako boda kada budemo govorili o svojstvu srđbe. Znači ovaj ajd potvrđuje svojstvo zadovoljstva. U riječima radi Allahu Anju. Zaista je Allah Đelešanu zadovoljan s njima. Znači, on te barek je tada zadovoljan sa vjernicima koje će nagraditi, koje će uvesti, koje će uvesti u džet. Međutim, u nastavku stoji varadu an i vjernici su zadovoljni sa Allahom te bareke, te bareke, o Kako čovjek osjeća ovo zadovoljstvo? sa Allahom te bareke vetara. Znači imamo i hadise koji ukazuju da vjernik može biti zadovoljan sa Allahom subhanahu wa ta'ala, odnosno da je poslanik sallallahu alijih vasadam ukazao na veliku nagradu koja očekuje svakoga onoga ko bude znači zadovoljan sa Allahom te bareke vetara kao gospodarom. Međutim, ova osobina kod stvorenja neki opisuju poput, znači radosti srca, da je srce radosno, odnosno da je ushićeno prilikom spominjanja Laha Tebare Kvetala da osjeća sreću u svom srcu, da je smireno, znači da je smireno prilikom spominjanja Laha Tebareke, Tebareke Voteada. U rivajetima kod imala muslima, znači u, u zbirci vjerodostojnih hadisa, prenosi se od eh, Abbasa ibn Abdul Mutaliba gdje kaže ennehu samja Rasulallahi sallallahu alihi wasallam je kul la ta iman imani man radija billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammedin rasula zaista kaže poslanik sallallahu alihi wasallam znači Abbas ibn Mutaliba je čuo poslanika sallallahu alihi wasallam da je kazao osjetit će slast imana Znači hadis ukazuje svakom onome koji želi da osjeti zaista onaj pravi ili e, pravu slast imana i vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala poslanik sallallahu alihi wasallam ovdje znači ukazuje koji je to način da čovjek osjeti slast imana kaže osjetit će slast imana onaj koji bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom i ovdje se koristi men radije billahi rabba Znači ko bude istinu zadovoljan i sretan sa Allahom subhanahu wa ta'ala kao gospodarom Babri islam i dina i sa vjerom kao vjerom koju treba da slijedi koju se odazvao znači njene propise poštuje cijeni, praktikuje njihovi se zabrana kloni da Muhammedin Rasula Treća stvar da je zadovoljan sa poslanikom sallallahu alihi vseleme Muhammedom da je njegov poslanik, da je njegov, njegova vodilja u životu, da je njegov uzor, uzor koji treba da slijedi i za koji treba znači da se povodi. I to je velika znači nagrada od Allaha subhanahu wa ta'ala to da ćeš dobiti slast imana na dunjalu. U drugom rivajetu kod imama muslima isto tako stoji an Abi Sa'id al-Khudri wa Dabi Sa'id al-Khudri ya Ana Rasul sallallahu alayhi wa sallam qala da ayy sallallahu alayhi wa sallam kaza ya Aba Sa'id wa Aba Sa'id poslanih sallallahu alayhi wa sallam se njemu obraća radi Allahu kaže Men radije billahi rabba, ko bude zadovoljan Allahom kao gospodarom, ve bil islami dina i sa islamom kao vjerom, ve bi Muhammedin nebija i sa Muhammedom kao poslanikom, vođebet lehul dženne, Allah odper velike nagrade. Njemu je znači džennet ili obaveza mu je džennet, takav čuću džennet, kaže poslanik sallallahu alihi wasallam. U nastavku stoji Fa'ađibe leha Ebu Sa'id Pa se je začudio i zadivio Ebu Sa'id kada je čuvaj govor pa kaže Fekale 'idha reje ja Rasulallah Ponovi molim te Allaho poslaniće to što si kazao fa'al, pa je poslanik sallallahu alihi vseleme to ponovio Znači pogledajte Poslanik sallallahu alihi vseleme se obraća Ebu Sa'idu pa kaže Ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom Sa vjerom Islamom kao vjerom Muhammedom sallallahu alihi veseleme kao poslanikom, takav zaslužuje džennet, takav će dobiti džennet, takav će ući u džennet. To je velika nagrada za onoga ko bude zadovoljan sa Allahom subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim u narednom hadisu poslanik sallallahu alihi veseleme kaže Thalasu men kunne fihi vođede halavete iman. Od koga se nađu tri osobine, takav će osjetiti slast, slast imana. I ovo je jako bitno posebno za nas koji živimo na ovim području, na ovom području Bosne i Hercegovine. En kuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mima siwahuma. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da mu bude Allah i njegov poslanik draži od bilo čega. Od bilo čega znači, od bilo koga mimo njih znači mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alihi wasallam znači da uvijek gleda šta kaže Allah Đelešanu, šta kaže poslanik sallallahu alihi wasallam da se ne osvrćeš lijevo ni desno da tražiš neku olakšicu da tražiš nešto što nikada niko nije kazao prije od selefa pa da kažeš da si ti na putu selefa nego da gledaš znači da ti bude Allah najdraži da ti njegov govor bude najdraži da ti njegove naredbe budu najvažnije u životu a njegove zabrane da su zabrane onome koji se treba a isto tako znači govor poslanika sallallahu alihi veseleme, praksa poslanika sallallahu alihi veseleme, sunnet poslanika ti bude tako drag, da se ne čudiš, da se ne ibretiš ljudima koji praktikuju najmali sunnet, nego i taj mali sunnet koji vidiš i primijetiš da ti bude drag, da ti poslanik sallallahu alihi veseleme bude najdraži, najpreći u životu kao što je znači uh, Allah te bareke te bareke vetala i to je prvo svojstvo, prva osobina znači osjetit će slast mana onaj koji nađe ovu osobinu i kod koga bude ova osobina znači kod njega zatim druga i da voliš čovjeka da voliš osobu ne radi njalčki uh, blagodati i nekih ciljeva nego isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala Znači, ko bude volio brata ili sestru, isključivo radi Allaha Đelešanu, to je jedno od, od osobina koje vode da osjeti slast imana u svom srcu pored ove prve osobine koje smo naveli. I treća koja je jako bitna za svakoga onoga koji je krenuo stazom Islama, koji je krenuo stazom poslanika sallallahu alihi veseleme, da ne priželjkuje, da se ne osvrće, da ne gleda na ono što je ostavio, od čega se odrekao u svome životu. A to kaže poslanik sallallahu alihi veseleme, وَاَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ I da mrzi, da prezire povratak u nevjerstvo ili džahilijet i sve ono što je ostavio kao što mrzi i prezire da bude bačen u vatru. Kod koga se nađu ove tri osobine, takav će osjeti slast, slast man. I vidimo, draga braćo, koliko je znači bitno i koliko Allah Đelešanu i njegov poslanik ukazuju kakvu će nagradu imati onaj ko bude zadovoljan sa Allahom Tebareke, Tebareke ve Međutim, ovo je osobina kada se, e, znači, da se vraća na stvorenja, kako oni doživljavaju, kako će imati korist od toga. Međutim, kada se potvrđuje za Allaha subhanahu wa ta'ala, ono ona se mora potvrditi, znači da je to stvarna osobina stvarnog zadovoljstva, onako kako to priliči Allahu subhanahu wa ta'ala, kako to doliko njegovoj moći, njegovoj uzvišenosti, s tim da kakvoću toga, znači mi vidimo kako možemo osjetiti mi zadovoljstvo i kako smo zadovoljni. Međutim, ovu kako poču Allahovog zadovoljstva ne poznaje niko osim njega, ne poznaje niko osim njega bareke vetara Znači svojstvo Allahovog bareke vetala zadovoljstva ne poznaje niko poču te osobine, niko osim on bareke vetara kao što je znači i sa svim ostalim osobinama kojima se on Tebare Kvetala opisao dokaz da je ovo zaista stvarna osobina, znači e, onako kako je opisao se gospodar Tebare Kvetala u svojoj plemenitoj knjizi, jeste da je ona povezana po, e, u redosedu spominjanja znači u, ovom kuranskom majetu gdje se Allah Đelešanu opisuje sa, e, sa tom osobinom zašto? zato što je odmah nakon te osobine kojom se on subhanahu wa ta'ala opisao znači osobinom zadovoljstva spomenuo osobinu zadovoljstva stvorenja pa pogledajte radi Allahu anuhum wa radu an on je zadovoljan s njima i oni su zadovoljni s njime Znači Allah te barek prvo spominje svoju osobinu, a zatim nakon te osobine spominje osobinu stvorenja da su i oni isto tako zadovoljni sa njim, tako da ovaj ajet znači e, precizno ukazuje da je osobina kojom se Allah Đelešanu opisao osobina, znači stvarna osobina, da ovdje nema nekog metaforičnog značenja, da se ne može pobjeći od stvarnog značenja, da se ne može protumačiti neki drugi način, da e, ne može znači neko kazati ili protumačiti na svojstvo svojstven način ako kako misli da može. <clears throat> Kao što ćemo vidjeti znači one sekte koje su to učinile. Zatim Allah Đelešanu u sure Taube, znači ajd koji smo citirali na početku je sura El Bejine, znači Allah Đelešanu u sposom ajetu uh, ukazuje i potvrđuje tu osobinu. Zatim u sure Taube, u stotom ajetu Allah Đelešanu kaže وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم U ovom kuranskom ajetu Allah Đelešanu opisuje one prve muslimane. I ovo je odgovor svim onima koji preziru i mrze, koji preziru i mrze neki od ashaba ili veći broj ashaba, gdje Allah Đelešanu kaže Allah je zadovoljan prvim muslimanima. Allah Đelešanu garantira da je zadovoljan sa prvim muslimanom. Mi smo dosta kazali mnogo puta da Allah Đelešanu kada je zadovoljan sa nekim, takvoga voli, a koga Allah Đelešanu voli, takvog uvodi, takvog uvodi u dženet. Allah je zadovoljan sa prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svim onima koji slijede u čemu? Dobra djela činijeći. Znači onako kako su oni to radili, a i ne samo to, a i oni su zadovoljni njime. Allah kaže ovdje radi Allahu anhum wa an. Ponovo isto. Znači on je zadovoljan s njima, a i oni su zadovoljni njime kao gospodarom te bareke ve I zatim kaže Allah Đelešanu za njih i on pripremio dženevske bašće kroz koje će rijeke teći i ne samo to oni će haridine fiha ebeda vječno u tim dženevskim bašama boraviti zalikel fauzul azim i zaista je to veliki uspjeh, onaj koji traga za uspjehom, koji želi da bude uspješan, ovo je najveći uspjeh. Nema većeg uspjeha. Najveći uspjeh koji Allah Đelešanu opisuje kao najveći uspjeh, a to ulazak u džennet. I zato čovjek treba se trudi maksimalno da se zalaže na Allahom Tebare Kvetala putu kako bi došao do ovog velikog uspjeha. U dunjaučkim stvarima kada pogledamo da u bilo čemu bude čovjek uspješan, mora da se trudi. I posle određenog truda, zalaganja ulaganja, znači napora i svega toga dolaze rezultati. Zamislite znači šta sve treba uložiti i založiti za Allahovu te bareke vetara vjeru da bi došli do ovog velikog cilja, odnosno velike nagrade, a to je uspjeh na hiret ulazak u džennet. Vidimo znači da u ovom ajetu, draga braće i cijene sestre, uzvišeni gospodar Tebare se saopštava i ukazuje o svom zadovoljstvu prema prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama Znači Allah subhanahu wa ta'ala ovdje pojašnjava, detaljno ukazuje, znači precizno da je on zadovoljan sa prvim muslimanima, muhađirima i ensarima i svim onim koji ih budu slijedili, znači dobra djela činjeći i ne samo to, ukazuje s druge strane da su te ensarije i ti muhađiri bili zadovoljni sa Allahom te bareke o Teala, a zatim je Allah Đelešanu pripremio, znači dženevske bašće i ugodan boravak koji će imati, znači u tim dženetima kada, kada uđu, a oni su to sve stekli, draga braćo, na jedan način, a to je pokornošću, jer o te barek i zadovoljstvo nije došlo tek tako oni su znači imali sebe e, imali su znači e, izazvali su Allahu te bareke e, Allahu te bareke zadovoljstvo njegov rahmet trudeći se i činijeći radijeći dobra djela znači pokornošću prvenstveno znači što su bili iskreni u svojim ibadetima koje su činili Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala međutim kakvo je zadovoljstvo znači njihovo sa Allahom subhanahu wa ta'ala kako se to ogleda to učenjaci kažu se ogleda da su vjernici nije bitno da se radi o, o muhađirima, ensarijama i oni koji slijede, znači oni koji dođu nakon njih, nakon prvih generacija, su zadovoljni sa onim što je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio u džennetu kao nagrade koje očekuju vjernike. Oni su zadovoljni s tim. Zadovoljni su sa Allahom Đelešanom, sa njegovom odredbom, sa njegovim kaderom, sa svim onim što Allah subhanahu wa ta'ala odredi za vjernika. Uvijek je to zadovoljstvo jer znaju da je došlo od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pogledajte u hadisu koji bilježi imam Buharija, isto tako znači an Ebi Sa'idin al-Hudri od Ebu Sa'ida al-Hudrija radi anhu da je kazao, kale, kale Rasulullahi sallallahu alihi wasallam, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Inna Allaha tebareke ve taala yakulu li ahli janna Zaista će uzvišeni Allah tebareke ve taala kazati stanovnicima dženeta znači obratit će se stanovnicima dženeta pa će kazati ja ehlel dženne, dozvat će i kazati o stanovnici dženeta fa yakuluna lebejke rabbana wa sa'dik pa će kazati odazivamo ti se gospodaru naš odazivamo ti se, odazvat će se gospodaru, kaže, stojimo ti na usluzi kako neki to prevode, fajakuru hel raditum, pa će Allah Đelešanu pitati stavnike dženeta, da li ste zadovoljni? Pogledajte kako ovdje precizno dolazi u sunetu poslanika sallallahu alihi vseleme opis hel raditum, da li ste zadovoljni? Allahu Akbar. Zamislite stavnici ženeta u ženetu, uživaju ljepote, naslade, svih vrsta ono što smo slušali, što čitamo i čitamo i kroz Kur'an i sunet poslanika sallahu alijih sellem. i gospodar se pojavljuje i, upi, i pita, znači stavnike ženete doziva ih da li ste zadovoljni sa tim što imate u ženetu? Fajekulun pa će svi oni kazati وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْتَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْتِ أَحَدَ مِنْ خَلْقِكَ Gospodaru naš, kako da ne budemo zadovoljni kad si nam podario sve ovo što si nam podario, što se vidi, što nisi dao drugim stavnicima, drugim znači stvorenjima koje si stvorio mimo nas. Znači nikome nisi dao poput ono što si dao nama. Fajakul, pa će gospodar kazati Ena utit, ena utikum efdalu min zalik. Ja ću vam podariti nešto više od toga. Nešto više od toga. Kalu, pa će kazati gospodaru naš, ja rab, wa eju šein efdalu min zalik. Gospodaru naš, zar ima nešto da je veće, da je bolje, da je dragocijenije od ovoga što mi već uživamo, što mi već vidimo, što osjećamo. Fajakul, أحل عليكم ridvani فلا أسخط عليكم بعده أبدا pa će tada gospodar kazati kaže spustit ću na vas moje zadovoljstvo pa poslije toga se nikada više neću naljutiti na vas Allahu Akbar pogledajte znači ovdje Allah Đelešanu opisuje Ridvani moje zadovoljstvo znači spustit ću na vas moje zadovoljstvo poslije čega više se nikada neću na vas naljutiti i to je ono najveće što će se desiti i što će dobiti stavnici dženeta u dženetu i vidimo znači da Allah Đelešanu ovdje potvrđuje u hadisu poslanika sallallahu alihi veseleme njegovo zadovoljstvo koje će osjetiti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 Allah Đelešanu kaže Allah obećava vjernicima i vjernicama. Nema niko drugi, draga braća i samo vjernici i vjernice. Dženevske bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti. I ne samo to, nego znači i divne dvorove i vrtove u džennetu, a zadovoljstvo, pogledajte, Voridvanu minallahi ekber, a zadovoljstvo znači Allahu veći od svega toga znači sa kim bude Allah Đelšanu zadovoljan i to zadovoljstvo koje bude spustio na stanovnike dženneta u džennetu on to potvrđuje u ovom kuranskom ajtu pa kaže وَرِدْوَانُ مِنَ اللَّهِ a zadovoljstvo znači Allaho veće od svega toga i to će doista biti veliki uspjeh zalike هُوَ fauzu najveći uspjeh koji će doživjeti stanovnici dženeta jest Allahovo zadovoljstvo svima kako ovaj kuranski ajet potvrđuje i kako potvrđuje isto tako hadis poslanika sallallahu alihi wasallam. Međutim, oni će isto tako biti zadovoljni sa gospodarom subhanahu wa ta'ala. Biće zadovoljni sa svim onim što su doživjeli, sa svim onim što će uživati, sa svim tim nagradama koje očekuju stanovnike dženneta. A ovo znači što će imala Đelešanu podariti od zadovoljstva jeste, kako kažu neki učenjaci, je isto tako će biti e, u stanju takvom da će smatrati da niko nije na većim deređama osim njih pogledajte, znači svaki dženetlja kada uđe u dženet pomislit će ili bit će ubijeđen da niko nije na većim deređama od njega. Subhan. A bit će ljudi koji će biti daleko, daleko visoko, znači iza njega na deređama, ali Allah Đelešani svoje neizmjene milosti tako će učiniti da svaki stanovnik dženeta osjeća da on ima najveće, najveće stepene, stepene u dženetu. Zatim Allah Đelešanu u suri Al-Fatih u 18. majetu kaže لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا Allah Đelešanu kaže Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su se pod drveto na vjerom zaklili. I ovo isto tako odgovor svim rafijama, svim šijama, svim onima koji znači mrze i preziru i proglašavaju određena sabe nevjernicima da Allah Đelešanu kaže da je zadovoljan sa vjernicima onim koji su ti dali znači zakljetvu na vjernost pod drvetom zatim kaže Allah Đelešanu on je znao šta je u srcima njihovim što znači da nisu mogli prevariti Allaha Đelešanu. Zato Allah Đelešanu potvrđuje ovdje da je zadovoljan s njima, ali isto tako da je znao što je u srcima, što je u srcima njihovim. Pa je spustio smirenost na njih i grače i skorom pobjedom koju je nagovijestio Allah Đelešanu za vjernike. I vidimo znači da ovdje Allah uzvišeni ističe i potvrđuje svoje zadovoljstvo vijenicima koji su se zavjetovali poslaniku sallallahu alihi vseleme po stablom gdje kažu činjacu da je to bilo znači kako je potvrđeno u siri poslanika sallallahu alihi vseleme u području Hudejbije. Zato kažemo kako potvrđuje ehli sunnet i sedbinice ehli sunneta po pitanju Allahovi bareke osobina kako smo i ranije govorili da oni potvrđuju sve Allahove subhanahu wa ta'ala osobine i svojstva kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao ili kojima ga je opisao njegov poslanik sallallahu alihi veseleme u vjerodostojnim hadisima. Zatim druga stvar koja je jako bitna da ehli sunne negira znači poistovjećivanje Allahovi te bareke ta'ala osobina sa osobinama stvorenja i treća stvar da negiraju znanje o kakvoći tih osobina jer niko ne zna kakve su ove osobine o kojima znači mi govorimo koje je Allah Đelšanu potvrdio za sebe kojima se opisao u Kur'anu ili sunetu poslanika niko ne poznaje tu kakvoću osim on Subhanu wa i ovdje treba naglasiti znači sljedeće da ova kakvoća postoji Znači kakvoća ti osobina postoji, međutim mi negiramo uh, znanje o toj kakvoći. Znači ne postoji niko ko poznaje tu kakvoću osim Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala, a s druge strane negiramo kakvoću, znači kakvoća postoji, ali negiramo samo znanje o toj kakvoći, znači da neko zna kakva je ta znači osobina koj, određena o kojoj govorimo, znači ili koju ćemo spominjati osim Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Naravno da postoji, draga braća, kako smo već u uvodnim predavanjima kazali, koji negiraju ovu osobinu ili slične osobine ili druge osobine u potpunosti i ili oni koji pojašnjavaju ove određene osobine metaforično ili bježeći od, od njegovog e, spoljašnjeg značenja, vanjskog značenja, e, tumačeći znači na svojstven način onako kako nisu to radili znači naši selefi jedna od grupacija znači frakcija u, u, u, u vjeri islam koja se pojavila jesu kulabije znači isto tako frakcija koja se pripisuje Abdullah ibn Sa'idu al-Kulabu koji je se pojavio, međutim, draga braćo, on je bio jedan istaknut učenjak, veliki učenjak. Bio je, znači, u, u onom pravcu gdje su bili poznati, znači, učenjaci hadisa. Dok se držao tog pravca, bio je dobar. Međutim, nakon toga, kada je uvidio da ehlul hadis, da sredbenice hadisa, po pitanju Allahovi Đelešanuhu, osobina ne dozvoljavaju razumu da razumski se dokučuje, da se razumski onaj dokazuje o postojanju njegovih osobina on je znači skrenuo sa tog pravca i onda se je odao ili nageo pravcu Džema ibn Safana koji negira svojstva pa je pokušao znači ujediniti ta dva svatanja pravac ehli sunneta i pravac znači Džema ibn Safana koji negirao Allahove tebareke vetala osobine tako da je on svojim razumom, odnosno razumskim dokazivanjem potvrdio sedam osobina, što su nakon toga preuzeli ovi sedam osobina, kako smo govorili, e, šarije maturidije, gdje su maturidije dodali još jednu osobinu, odnosno još jedno svojstvo i osam, tako da oni potvrđuju osam, a ostale, znači, a ostale osobine negiraju ili ih na svojstven način, ili ih na svojstven način e, tumače. I ova sama osobina o kojoj mi govorimo večeras, a to je osobina zadovoljstva, imamo tezile koji isto tako za Allahov govor kažu da je stvoren. A za ovu osobinu kažu da je to, da se ona vraća, znači vezuje za osobinu volje. Znači ne komentarišu, odnosno ne potvrđuju onako kako je potvrdio ehli sudne da je ona znači takva kakva je, kakva je došla tako se znači svataj kao što je došlo u arapskom jeziku u njegovom značenju znači oni bježe od toga e, i šta je htio da uradi znači Abdullah ibn Sa'id al-Kulab on je htio znači da odgovori i džehmijama i mu'tezilama Znači džahmije kada su negirali i ovi kada su pokušali da kažu da Allahu te bareke ve govor stvoren znači ili kada su mu'tezile ukazali e, da je ova osobina znači Allaha Đelešan njegovo zadovoljstvo je to osobina znači bolje on je pokušao da im odgovori na tu njihovu negaciju osobina pa je htio da potvrdi ove osobine znači zaista ova osobina jeste Allahova osobina ali nije ta koja je uvijek pri njemu znači pri Allahu subhanahu wa ta'ala ali da ona postoji ali se svata kao osobina kakva da je to znači e, znači zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala e, se kao ukazuje i pojašnjava da je e, on bareke ve ta'ala da će ih nagraditi znači da će nagraditi vjernike zadovoljstvo znači e, tumače i upoređuju sa tim da je Allah Đelešanuhu onaj da će ih nagraditi pogledajte, a njegova sržba znači kojom se opisuje Allah Subhanahu Wa Ta'ala kao svojstvo kažu to je kazna njegova Međutim, u stvari on što je učinio? On je samo uradio istu stvar, znači u tome da njegov govor ništa ne oskače, niti je različit od govora Ešarija i Maturidija, koji isto tako, znači Allahov Đelešanu osobinu zadovoljstva i srđbe, isto tako potvrđuju da je to osobina kakva, da je on Subhanahu ta će i nagraditi, znači dženetom, da će uh, za srđbu, da kaže, će kazniti one koji ne budu, znači uh, pokorni i sve one koji znači odu od pravog, od pravog puta. I vidimo znači da su i jedni, znači Ibn i svi ovi drugi, da su svi zalutali i da nisu oni na stazi poslanika sallallahu alihi vseleme, niti na stazi selefa. Jer su selefi potvrđivali ove osobine, znači svaku osobinu onako kako je došla u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu, Sallahu alihi vseleme. I na kraju, znači iz ovih ajeta koje smo kazali, večeras koje smo citirali, možemo zaključiti sljedeće. Prije svega znači utvrđivanje i potvrđivanje Allahove te bareke etala osobine osobine zadovoljstva onako kako se on subhanahu wa opisao ne ulazeći u kakvoću, u kakvoću toga. Zatim potvrđivanje Allahove osobina radnji Znači da ova osobina spada u Allahove Tebare Kvetala osobine radnji. Kada on hoće, on je zadovoljan, a kada znači on želi ili kada hoće da bude srdit i ljut na nekoga, on to čini. Subhanahu wa ta'ala. Zatim da je odgovor svima onima koji negiraju navedenu osobinu. Znači ovo potvrđivanje i ovi dokazi koje smo naveli i odgovor svima onima koji negiraju ovu osobinu ili je tumači metaforično ili bježe od njegovog spoljačnog vanjskog značenja. Zatim, od svega ovoga što smo naveli pokazuje i utvrđuje da je potvrđivanje znači dijela robova da ova stvorenja koje Allah Đelešanu stvorio posjeduju izbor znači imaju izbor prilikom radnje da Allah Đelešanu kada opisuje da je zadovoljan svima i oni su zadovoljni svim vidimo koliko znači stvorenja ima koji nisu zadovoljni koji ne žele da budu znači ti koji slijede Kur'an i sunet poslanika sallallahu nisu odabrali da je Allah Đelešanu njihov gospodar da je poslanik sallallahu njihov poslanik da je vjera njihova znači vjera islam nego su glave okrenuli od toga znači i ovo je stvar koja se potvrđuje kroz ovo naše večerašnje predavanje i zatim potvrđivanje uluhijeta da Allahu te barek pripada apsolutno pravo da on je jedini subhanahu wa ta'ala bude, bude obožan. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da shvatimo ovo poglavlje onako kako su shvatili Selefi, da nas uputi na pravi put, da pomogne nas i sve muslimane u svijetu, da oprosti nama našim roditeljima, da nam pomogne ako boda da okončamo ovo što smo nanijetili ako boda, da pojasnimo onako kako su pojasnili Selefi prve generacije muslimana. Subhanak Allahum hamdik, ešhedu an la ilaha ila ent, estakfiruke wa atubu lik. I molim Allah da vas nagradi najviše nagradu što se odazvali, što ste osaborali da saslušate i poslušate ovo predavanje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi